és el deport nacional del gran poble valencià. Claus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per dalt corda, Joc i partida. La pilota valenciana en Cabiló Radio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampan la germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota, Déu me gent jove i nova afició Sabem que sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer, si els mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrent i convicció. Bon dia a tots, estem en un nou programa de Joc i Partida. És el mes de novembre i s'acaba la temporada de Perche. Així, David i jo intentarem contar-vos quins han sigut les notícies més importants que han passat al voltant de la pilota al nostre poble i a tota la resta del País Valencià. David, què tenim per avui? Hola, bon dia. Avui parlarem de les partides de festes, comentarem també qui va guanyar el, el Caixa. També anunciarem la creació d'algun portal eh, de, sobre pilota valenciana, així com de les properes partides com de Santa Bàrbara, de l'escola de pilota i, com no, de les finals de perxa. Així que comencem. Amb les paraules vives, amb els somnis humils, Bé, encara que pareix que quede llunyà, eh, les partides de festes les van celebrar, al igual que el Memorial, Antonio Vidal, van ser eh, la segona setmana d'octubre i tan sols ha passat un mes. Com no hem pogut eh, fer el programa abans, anem a contar-vos una miqueta com, com va anar la cosa. Bé, com sempre, el, el dimarts van ser les, les partides de festes, a llargues, de matí... Eh, en la partida de, del matí va guanyar l'equip de Jan, Adolfo, Marc, Carlos i Piripi contra els blaus, que eren Àngel, Santi de Lliber, Mario, Guillermo i Barraca. Passer ser de matí va ser una partida de molt nivell, com ja ve sent habitual últimament, moltíssim públic i amb la novetat de les, de les apostes. Feia temps que de matí no s'havien casat tants diners i això li va donar més emoció si cap a, a, a la partida i per la vesprada jugava eh, de roig tots jugadors de Sella contra els blaus de roig eren Álvaro, Pablo, Jordi, Jesús i Pau i de blau Màlia, Santi, Finestrat, Tato, Daltea, Rodrigo de Benidorm i Kiko de Sella. La victòria va ser per a l'equip blau, per 6 a 10. Moltíssima gent, grans pilotades i un Màlia i un Santi espectaculars. A més de, de les partides de feses, també hem de dir que abans de la partida de, de, de la vesprada es va, es va fer un, un homenatge per part de, del club, de, de la comissió, de, del poble en general, cap a la figura de Jan, perquè ja tots sabem eh, el que ha suposat per, a, per, a, per, a, per al nostre poble, per al nostre club i per al creixement de, de la pilota a Sella. Ell eh, molt agraït, es va, es va emocionar moltíssim i, i, així, i això és el que volíem, que, que, que es donara Conter de, de tot allò que, que, que, ha, que ha significat per a nosaltres. Així és, enguany la partida de la vesprada era en homenatge a Jan Giner Muñoz, Jan de Murla, que ja ho hem dit, eh, tants anys ha estat en sella, com a banca, partides de festes, gran persona, gran jugador, i bé, nosaltres intentem ser el més agraïts possible, enguany la partida de festes, l'any passat quan va vindre a jugar també sempre se li han fet detalls, ovacions. En el seu part del 30 aniversari també va tindre un vídeo espectacular, també va tindre regals. Intentem no quedar bé, intent... ho fem perquè ho sentim així i estem molt agraïts a la seva figura i pensem sincerament que l'arribada de Jana Sella va ser un abans i un després a nivell de club i també a nivell particular de, del creixement de molts dels nostres xavals que ara encara continuen a dalt. Bé, però aquesta setmana va ser encara més, més carregada de pilota i el dia 9 d'octubre van celebrar el, el memorial que la cinquena, la cinquena edició del Memorial Antonio Vidal. I la novetat, és altres anys han jugat eh, els xicons de matí l'escola de pilota, però en any s'ha fet un esforç per, per poder fer una gran partida, tant de matí com de vesprada. I, i al igual que en la partida de fes es va, es va rendir homenatge a, a Jan, el traure, un dels meus traures de, de llargues, en, en el memorial vam, vam voler fer un homenatge al gran Eh, ai, Sebastià. Sebastià, Sebastià de, de Murla, el dels millors traures que ha hagut, per no dir el millor, en la categoria de Palma. I van jugar la partida eh, d'una banda Murla i de l'altra eh, més o menys l'equip de primera de Palma. Així és, Sella contra Murla, homenatge a Sebastià, una altra figura essencial dins del món al, al carrer, del joc a ratlles, campió de moltíssimes lligues de Palma i molt estimat també per, per nosaltres, per Sella, que tot i ser rivals han guardat una grandíssima relació. Voldria comentar sobre el dimarts de festes un agraïment especial, com sempre, a, a Servigroup, a Hotel Servigroup, que, que ve patrocinant tota la jornada del, dima, del dimarts i també el dijous, com no, a la família Vidal, a la família d'Antonio Vidal, per tota aquesta col·laboració i tota aquesta organització del, de lo que és el dia este del, del, mem del memorial. Com sempre, tant de matí com de vesprada, molt de públic, molt, molt bones partides, molt grans pilotades, va ser, la veritat que va ser dos, dos... Els jugadors ho van donar tot, van estar a un gran nivell, i de vesprada la, la partida com... com de, de matí, ah, va, de matí va guanyar Sella per 10 a 9, era amistosa, però la veritat que els jugadors es van motivar moltíssim i, com bé diu Antó, van jugar barbaritats. Va servir per a Borer, com sempre, els de Sella, que van tindre un gran dia, Pau, Kiko, Piripi, Jorge, Adolfo, Adolfo Fogueral també, i en Murla, on desta podem destacar a jovens com Sacha, de Orba o a Sergio, també Salva i Manel, que ja són més majors, però que van fer una gran partida i van fer gaudir al públic vell per l'esprà, a perxa, com és habitual, amb Pablo, Adolfo, Kiko, Juli i Rafael, contra Jesús, Jordi, Pau, Adri i Dani, amb victòria d'estos segons, de l'equip blau, de l'equip de Jesús i Jordi. Bé, de, de, del mes d'octubre també a nivell més... Bueno, a nivell de trinquers, podem dir que és, és el mes on, on es du a terme el, el Bancaixa i, i la final aquest any va ser a, a, travegada Soro tercer, però en aquest cas contra, contra Fageca. El, el que no, no va... Bueno, com va quedar 60-30 a veure ahir, no, no va tindre moltes opcions perquè Soro tercer està a un gran nivell i Pablo també ha participat, va, va perdre contra Miquel, que així dona lesió però que està agafant de nou la forma també estava Rodrigo ja, les, les joves ja estan per experimentar Pujol s'ha recuperat i bé, esperem que la llàstima és de nou no tindre una televisió que puga, en puguem veure tot aquest espectacle. Sí, ara mateix Soro, Soro és el, el número 1 individual de, de la pilota i ja n'ha guanyat tres consecutius, troba, i si no passa res tindrà rivals perquè perquè n'hi ha gent que es penta amb força, però té possibilitats de marcar una època. Bé, d'una altra banda, i parlant dels mitjans de comunicació, volem també eh, felicitar els creadors d'un portal nou que així de pilota on, on eh, donen totes les notícies relacionades en, en aquest món. Eh, David Olmiur Podimos alguna cosa més perquè ell participa, és ajuda no? a elaborar algunes, algunes notícies relacionades més en, així, en, en, en la lliga llargues i, i de perxe i, i és això, hem de felicitar-nos que isquen noves iniciatives per a, per a difondre encara més el nostre esport. Sí, és un portal digital, ja existia eh, un diari di digital valencià i en valencià, eh, la, la veu.org, troba, i dins d'aquest portal trobem la secció Pilota Veu. Dins la secció d'esports se li dona molta importància al nostre esport autòcton, a la pilota valenciana, i ahir en Pilota Veu es podeu trobar informació sobre totes eh, les modalitats de pilota. Pel que més afecta a Sella, la modalit les modalitats a ratlles també tenen la seva secció i bé, s'han fet uns grups i, i la gent d'Acid d'Alacant intentem donar notícies, cròniques, fotografies per a que tinga també presència en els mitjans de comunicació, perquè si no és la pilota, al final el raspall i l'escala i corda se ho podrien menjar tot i bé, el que s'intenta també és que totes tinguin la seva presència. amb una túnica d'abraçades i una túnica... Respecte a partides que, que podem gaudir més avant, tenim a, els nostres, jugadors com Jordi i Pablo que continuen jugant a, a Trinquet, alguna partida de festes que encara queda per ahir, com la setmana passada que van estar en Borbotó, amb un, la veritat va ser també un gran espectacle per part dels dos, van jugar en, en equips diferents Jordi jugava en Álvaro i, i Pablo crec que en Pedro de València que era una partida llargues va, va, va guanyar Jordi l'equip de Jordi i, però bueno, eh, anar jugant i també tenim partides de trinquers, Pablo... Respe respecte al que dius de, de Borbotó, de la partida de Llargues, m'agradaria destacar per un costat la, la gran relació que tenim en, el, en el Sella i els clubs d'aquella zona com Borbotó i Alfara el Patriarca i és que allí són els poquets que queden de la zona que juguen encara a ratlles, que juguen a llargues. Alfara, que és un dels tornejos més prestigiosos, i també a Borbotó, amb la figura de Vicent, una persona molt treballadora per la pilota i pel seu poble, que ahir continuen mantenint la flama de les llargues i que estem contents de que compten amb gent de Sella per a participar. Bé, i com és, anàvem dient, el eh, més proper que tenim al millor és la, la partida de Santa Bàrbara, que de matí tindrem a, xiques de l'escola de pilota que faran una exhibició, ja, ja veurem quines seran les modalitats, i de vesprada pues, també els nostres jugadors de, del club jugaran una, una gran partida en la que també ja serà eh, preparatòria per a, per a la, la propera lliga de, de, de Llargues i Palma. Altra qüestió és l'escola de pilota, que està immersa ja en, en competicions, en guany han començat per Long Wall, que crec que és la primera vegada que juguen els xicons. Així és, la primera vegada que participem al One Wall, modalitat internacional, que es juga sobre una paret amb dos quadres, i bé, l'escola que entrena dimecres i divendres, amb Pablo i Jesús com a monitors, i la veritat que eh, les que anem a veure els entrenaments estem molt satisfets de com entrenen. Han hagut noves incorporacions, són més xiquets que la temporada passada, quasi una vintena. I bé, les primeres competicions han sigut a one wall individual i a one wall en, en, en parelles i eh, en parelles han aconseguit arribar en alevins infantils a la fase final i en l'individual han aconseguit arribar tres alevins que són Arnau, Àngel i Antonio i un infantil com Alfredo també a la fase final per a ser la primera participació trobo que no està malament. En el Palomar ja sé En el Zaneta i En el Zaneta i el ja sé Bé, i abans d'endinsar-nos en, en el tema més, més important d'aquesta setmana, que és les finals de Perxa, també hem de dir per part de nosaltres, com <laughs> som, fem el programa, però també som la junta directiva, el president i més o menys tresorers de, de, del club, hem de dir que, que, que per a que totes aquestes coses es facin eh, necessitem de la col·laboració de tots, així que anem a començar la campanya de, de socis d'enguany de, de i que aquells que vulguin ser socis i vulguin domiciliar-se el compte que, que es posen en contacte amb nosaltres, que ens envia un, un missatge privat i a més també eh, ja està circulant per ahir la loteria del club i que és, eh, aneu directament a David o, o Antonio i així fem, anem, anem per amunt que, que necessitem recolzament tant de anímic com econòmic. <laughs> caben y raíz no queda Com hem dit, el diumenge passat es van jugar a la localitat de Benifallim les finals de la Lliga de Perxa. Eh, en guany eh, hem tingut dos representants, un a la final de segona categoria, l'altre a la, a, en primera. I bueno, anem a començar per, per, per tercera, que van jugar eh, el jove club de Sant Vicent contra l'equip local Benifallim i la final la guanyar finalment eh, l'equip de, de l'Alacantí, la, de, de Sant Vicent. Va guanyar Sant Vicent per 10 a 5, una partida que va estar molt igualada al principi i on després eh, el millor fer de, de, dels joves de Sant Vicent amb menys errades van aconseguir distanciar-se en el marcador. Té mèrit perquè jugaven contra Benifallim, que és el seu carrer, i que tenen un gran feridor com Conquelo, que tot i jugar en tercera és un dels millors feridors que n'hi ha actualment. I de Sant Vicent, felicitar-los. Són un club jove, són gent jove, tenen moltíssima il·lusió i ahí estan, arribant a les primeres finals i aconseguint els primers títols. Ara el eh, Sant Vicent ara al guanyar en segona categoria i els xavals eh, vam estar una miqueta xerrant en ells, es veia molt motivats i, i, i molt contents. Així que donar des d'ací, de, des d'este de, de, xicotet racó i des del Club de Pilotes Seia, només que donar-los una bona per la bona tasca que estan fent des de fa uns anys perquè van com... són xavals molt jovens que amb molta il·lusió i molta espenta i ha entrenament

Pel que fa a segona categoria, eh, de nou, el eh, eh Sella ha arribat a la final, per tercer any consecutiu el mateix equip, eh, Casalà per, per Carlos, Adolfo Folgueral, Javi, eh, Chiringa, i enguany Dani més ha, ha, ha jugat també alguna partida, però enguany també han jugat dos, dos que juguen per primera vegada una final, com han sigut el jove de l'escola de pilot, el jove Toni Bou, i, i, eh, i Rafael, un dels grans feridors que tenim a, a Sella. Tercera final consecutiva i tampoc han pogut guanyar. Un guany havia més possibilitats perquè fa 3 anys va ser contra Lliber, en Jova Santi i van perdre 10 a 3. L'any passat va ser contra un gran equip de la muntanya, amb Saoro, José Luis, etc. van perdre també 10 a 3 i en guany han perdut 10 a 6 contra Mutxamel. Mutxamel és un prou bon equip per a segona, ho fan bé, però la veritat que és ella no va tindre el seu dia. Tot i això, van lluitar fins a la fi, allà està el 10 a 6. Bé, dirien que la, la temporada ha sigut molt bona, però no s'ha pogut posar el colofó amb, amb aquest títol que ells, la veritat que el volien molt. Ara estan un poc desil·lusionats, però nada, els animem que ho han fet molt bé durant la, la temporada. Tenim, eh, no? Tenim les paraules de, d'un jugador de, de, de, de segona categoria, de Sella, com és el feridor Rafael. Com va anar la partida, Rafael? Bé, va, bé, no que diga, bé. No vau poder guanyar, no? No, no, no. van fer el que van poder fer. -ho. On penses que va estar el, el fallo? El fallo, pues, el fallo que, que va tindre tots no vau jugar a lo que estàveu acostumbrats, eh? Sí, no vau jugar igual i jo, pues, con la primera volta que, que, que, que llibre a la final, pues estava veriós, per això estava, per això vaig fer el que vaig fer. Mutxanel no, també va, va tindre el, el seu dia, eh? Li vaig sí, no? i també va jugar, també jugàvem més que nosaltres, vaig ser el dia d'ell. De totes formes, estàs content per la temporada que heu fet? Sí, sí, però, però almenys sí. Molt bé, gràcies. Va, cap a noves batalles Bé, i el pla fort va, va vindre de vesprada en la final de primera categoria. Per segona vegada consecutiva jugaven Sella contra Benimagrell. Benimagrell era la seva tercera final consecutiva, sense poder encara al, alçar el títol. I, i també re, re, reeditaven la final d'enguany de la primera Lliga de Llargues. És, és, i, I la veritat que va ser una, una gran partida. A més, és, des del primer moment es va veure que els nostres jugadors estaven caficats en, en la partida, en, en cada pilotada, lluitaven tot i la veritat que van estar tots a un gran nivell tant de resto, al, al bot, a la bolera, al contrarrest, tot. Eh, el feridor, també un jove Javi, que, que la seva primera final, i bé, la resta de l'equip David, parla un poc de la... Bé, el primer titular que donaríem és que Sella guanya la Lliga de Perxa, segona Lliga de Perxa consecutiva, la número 7 en total, Sella es converteix en el club amb més lligues de Perxa, fem doblet en guany, llargues primera, Perxa primera, més no podem demanar, este 2014 està anant molt bé, i pel que fa a la partida en si, Sella Benimagrell està convertint-se en un autèntic clàssic, en Champions, en llargues, en perxa, moltes partides, això que fa que la tensió augmente, va haver també tensió, hi ha ganes, Benimagrell vol guanyar, Sella també, la rivalitat, eh, el pique està ahí, però bé, la cosa va anar bé, no va passar res i, i ens quedem en lo, lo deportiu, en lo deportiu, inici espectacular de Sella, arrollador, parcial de 3-0, parcial de 4-1, Benimagrell després es, es torna a clavar en partida amb un gran Mario i s'iguala a 6, moment difícil però ahir Sella va tornar a traure els galons, havia moltes ganes, el carrer estava a tope de gent de Sella i quan la gent veu els seus jugadors en aquesta motivació, això va anar avant d'altra volta, 9 a 6, 9 a 7 i 10 a 7 final, i un esclafit d'alegria que sincerament feia temps que no el veiem. Es van conjugar moltes, molts factors en aquesta partida i, i estem molt, molt contents. També tenies paraules de, de Jaume, que va jugar la, la final, eh, podem dir que ell és un dels que l'ha guanyat dos, eh, l'any passat també va jugar la final i ens diu un poc com, com, com va anar la, la partida. Com vas veure la, la, la final? Pues una final eh, prou igualada, aunque de principi pensava que, que m'anaven en carrereta però mos van enganyar nos van igualar crec que a 3, no, eh, igualar nos van igualar a 6, entonces ahí ja va estar jo crec que ahir la clau, que van fer un paronet, un paronet que, que Pau a veure, el jutge també se'n va anar al, a la SEO i això mos va vindre molt bé, però molt bé. I a partir d'ahir eh, els ànims estaven caldejats, van fer 4-15 seguits i això la gent es va animar també, i els jugadors ja els meus companys pues, van jugar animalais ja a partir d'ahir i, i això la gent ens va espantar i jo crec que es va notar ja que, que eren clars favorits. La clau va ser el, el, el començar molt, molt fort i després en 6 a 6 tor tornar a apretar ahir. Sí, van començar prou fort i, i també Pau Perón Baixonet, que va ser ahir quan van fer el paró, entonces va tornar a posar en la partida perquè estaven tots prou bé, però es va notar un baixonet i va ser després llevar-li altra volta pilotes a Mario que va ser la clau. I t'esperaves que era tant tan públic de Sella en la, en la partida? Pues sí que m'ho esperava, però no tant del, com el que havia, perquè en la final de Xixona pues, no havia tant, en la d'agost eh, de llargues sí que n'havia, però no m'esperava tant i sí que la gent va respondre. Sempre sabem que la gent del poble respon, i més al ser un puesto de Xina propet pues, va, va respondre i això, l'apoi de la gent es nota també i, i es va notar, es va notar en la final que si no hagués hagut la gent, els jugadors ja no, no juguen igual. Molt bé, gràcies. Bé, i com dia David, la veritat que nosaltres vam estar allí present, va ser un, mm, un gran espectacle, la gent va acompanyar de nou al club, que això hi ha que agrair-ho, eh, tant de matí, de matí havíem una quarantena de persones en la partida de matí, de vesprada n'havien més, però eh, hem de, hem de dir que l'esforç també que fa la gent és molt important i hem de valorar-lo perquè tot, tot, tots els clubs no tenen tampoc aquest recolzament com, com, com tenim així, així que de nou agrair això, agrair la, la, la implicació dels jugadors que va ser total i, i res, i, i no, no, no, no podem dir perquè va ser bon joc, gran ambient de públic... No, no podem dir més. No sé, a esperar que, que l'any vinent tot, estiguem ahí... Sí que comentar una lliga de perxa de molt nivell, eh? Ahir estava Tibi en primera en tots els seus jugadors, Murla, amb la cantera que ve pegant fort, l'equip de la muntanya, del Coi, dos equips de Sella, Sella B, no oblidem, va jugar semifinals, gran temporada també, de l'equip de Jesús i Julio i Dani i Fermín i ells, i Grell, amb un autèntic equipàs, amb Grell, amb el fitxatge de Sergi, el de, el de Tibi, un gran vot, però Sella, Sella en este cas, però que a la fi i al cap tots són Sella, van aconseguir guanyar, ja es dic, dos lligues seguides, número 7 en total i campions. I, de nou, eh, si, si hem de dir algun aspecte negatiu, és de nou que la falta d'una televisió pública que, que recolzara un, un, un fet tan important com la final de, de, de Perche, una modalitat molt arraigada a la muntanya, així, a, la, a aquesta zona, però, però que necessita també això, el recolzament dels mitjans de comunicació. Així és, i, un, i com dius, tot i estar en origen arraigada a la, a la muntanya, com veiem en guany, Sant Vicent ha guanyat en tercera i és de la Cantia Mutxamel ha guanyat en segona és de l'Alacantí i Benimagrell, a punt estat i també és de l'Alacantí. Sella, que és de la Marina, però diríem que també quasi de la muntanya, va guanyar. I això demostra que la perxa és una modalitat que està viva, que va a més i que si des de federació i des de diputació s'aposta per ella, dona un gran espectacle i també faig una crida a que es creen jocs escolars en aquesta modalitat troba que es juguen algunes modalitats molt difícils per iniciació i que perxa és ben fàcil i ben divertida per a que tots els xiquets puguen iniciar-se en la pràctica del joc a ratlles. Sí, perquè al igual que eh, Toni, vam veure que Toni es va adaptar molt bé a jugar la, la final, i Toni té apenes 13 anys, eh, Benimagrell també tenia un, un, un xiconet molt jovenet, i, i els altres, els altres equipets també i, i l'altre equip de segona de, de Sella també tenia Vicent i és, és un joc que dona... No és com Llargues i Palma, no, que la banca és el 80%. Així tots són importants i tots toquen molta més pilota. Doncs, David, què fem? Ho deixem? Ja està bé, no? Bé, doncs pues, ja, ja ens veurem a la setmana vinent, al mes o quan puguem, perquè això també depèn del temps. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i i res, ja, ja ens trobarem de nou en les zones. Adeu. Adeu. ara tompare tisha, mare canta, mare canta, i tompare també, valga mort d'esta casa, per setge